Lehenbiziko itzulian bezala bigarrenean, iru zerrenda izanen dira, hori ditugu lehen itzuliko eh, emaitzak, portzentaiak baino berbada olako egietan interesgarriagoa, boska kopurua somatetan izan zen hori beraz, Rampol iturburua oraiko gehiongokoa arribatu zen lehenbiziko postuan, lauen eta behar ama iru bosekin, Mikel Iribarrenen zerrenda bigarren lauen eta amak boskekin, eta Lui Ustajozena, irugarren irueun eta ogoita amar eh, boskekin. Eta goizuntan entzunen ditugu, ba, bigarrena eta irugarrena, lehenik eh, Mikel Iribarren eta ondutik Lui, Lui Ustahotz, hori eh, dutzena bat minuturen buruan. Izanen da, Mikel Iribarren lehenik, gurekin, egunon? Baizurie. Hara, zerrenda bertzaleko burua. Luis Ustahotzekin solasak izan dira, zer bazinituzten puntua bankomunak, komunak Baizurie solasak izan dira eta gu ginen eh, eta bozka aratzaktan berean, biharamunian eh, komita egin genien gurekin eh, gogoetatzeko eta jintziren zerrenda buruak lau. Haiekin solasak, bon, biziki ongi pasatu ziren. Ez zuten haiek baitezpada proposamen handik eta... Eh, eskatu zuten eh, postuak izaitekotan autagai bezala nahi zutuzela bozen arabera, guk ehan genien eskaintzen algenituela hama bostetarik bost, eta erantzunen zutela joan ziren beraz eguerdi hartan, bozkabia munean, arartxian, elkar, elkartzeko beren artian, Behar geroztik eh, konfinamenduaren azela eta erantzaukuten etzirela elkartua izan eta konfinamendu denbora luze hortan guzian eh, ez dute bate erantzunik eman, e, eta ez ginakien azkenea ean noiz baita eman entzuten edo ez. Azkeniko joan den hastean jakin delaik e, boskak ekainian izaren zirela, orduan berriz e, agertu dira eta e, Luis Ustagotzek berak jorri eta telefona ba, bilduko zirela azkenean gure proposamenari segira bat emaiteko, eta hartaik aintzina eh, bildu dira asteaktian eh, beraz, du erabiziki guti, eta erabaki dute txela denak bero eta berare zela bero gurekin goguetat eh, antolatzeko, baina zerrenda parteat bazela deliberatia. Beraz, mm. gu, eta benua dikazu zen haren buru, gu bildu gira, eta heiekin ibiritutugu solasak, eta ba, eskuarari buruz, pixkat, uh, eh, xaktarena, dorpeskoa agapatzen zutela espikatu daukute, hainbertze uh, aldiz guk ez genuela egunetik biamuneat dena aldatuko, baina uh, gurea zera prozeso bat eta eta urras berri bat, adostu gira nunbait uh, eskuarak zuela frantzesaren heinerat leko publikoan ere gure egian eta eta galdegindako tegularik zenbat ziren azkenean eh, beren zerrendatik gure alde egiteko prest, aitortu dute lau bost eh, zirela. Eta eskatu dituzte alede sei zazpi postu. Mm. Behaz guk eh, giukondotik eskaini ditugu hiru bere alako, gero behar ba beste bat eginen genuela, eta handik ondoko gauan, beraz, aste hartetik ostegun gauera hor, jakin arazi daukute etzirela bate gurekin aukezuko, beren alde joan entzirela, eta beraz, eh, zeden da, biara munean pausatu dute, Mm, mm, beraz, ulektzen dugu, eh, postuen eh, banaketa alde batetik, bestetik ezan duzu Euskararen inguruko gaia, politikaren gaia. Eh, nahi du, elkartu bali mazinezten, beraz, zuk ere maiten duzun eh, zehenda abertzalea da, elkartu bali mazinezten, zerrenda zabalago bat uh, izan entzen, berro da interesgarriago izan entzen, zuentzat? Gu presginen eh, elkartzeko e, eskaini dugu, jakinarazi dugu, biztanda jakinarazi dugu, gu heiekin el, elkartzekotan, behar genuela, elgarrekin eraikitzeko, elgarrekin lanian hartzeko, biztan da eskuarari likua emanez, baina ez da eskuara gure programaren guzia, baditugu bertze hainbat uh, proiektu, uh, untan denian gehien bat eh, zuten ezadostasun nausirik erakusten, baina gu biztan da presginen haiekin agertzeko, eta nahi duenak uh, erreski komprenituko du, guk laue honbo, zeiek hiru honpasa pasara, behaz zazpie eta orain likuan direnek laue honitzanik bakarrik. Etzen dudaik eh, gogoa izan ez gero zalde batetik eta bestetik elkarlanean aritzeko, hor guretzat bidea irekia. Boan biztan da, haien erabakiak harritu gaitu, eh, sinesten bai dinuen guk elgarrekin lan iten altzela, eta kexatu ere ditu nik uste erran behar da, gurekin diren gaztiak zentai eta komprenitzen zuten eh, eta deliberatuak zirela ustagotzen lagunak uh, gidaritza aldatzea terriuntan, eta ez dute kompreitzen al, eta, <laughs> eta guk ere ez dugu kompreitzen al, uh, eh, nolaz beren alde joan diren, zenta horrek emaiten du uh, eh, likua uh, iturburuari, uh, oino sei urten zat, eta nun ez diren elgarrekin adostu, eta nun ez duten gure kampaina elgarrekin, <laughs> gure kontrako kampaina elgarrekin. Ba, Igusiko hori, iru zehenda hasteko izanen ziste bigarren itzulean, Ikusten dituzu ala ere irabazteko xantzak? Behogoi, behogoi eta bos bat boz eskaz dituzue teorian, eh? emaitzak, eh, lehen, emaitz, lehen itzuliko emaitzak hartuta. Baduzue maneraik, bada artekarik behogoi bos horien irabazteko? Kampaina garbia egiten bada, uh, eh, pentsatzeut, eh, jendeari eh, agertzen balin bada zinezko funtsa eh, eta zer den jokoan eta nola erriuni eh, etorkizun bat emaiten ahaltzakon bere, bere noktasunarekin, ba, orduan uh, zinestena, dugu irabaztia biztan dena. Hmm. Eta hortarako abiatu ginen eta hortan segituko dugu eta guk konfinamendu denboran ere lan egiten segitu dugu, bereziki buiz lan zen eta historio, ba, akigu, eta konkretuki zer eh, izaiten alden uh, eh, gidaritza bat herri batena, baditugu funtzioan uh, eh, gu bezala beste herri batutan, gutarik ezainugun uh, aspalditik edo berrikiagutik uh, gidaritza daukatenak eta ez dutenak uh, herriko bizia itzuli publikatu, baina asko lekutan herria, herriari itxura hona eman dutenak eta herria intzinazi dutenak.